Він звик закасувати рукави, перш ніж узятись до справи. Приблизно три години тому. Промовив він спокійно. Це мало статися десь біля першої години. Навіть трохи раніше. Я мало не розцілував лікаря незважаючи на його бороду і відразливу незворушність. Тоді глянув на прокурора. Мабуть, ніщо більше не заважає мені повернутися до редакції, пане прокуроре. Звичайно, звичайно. Аби бути до кінця відвертим, мушу визнати, прокурор видавався не менш задоволеним, ніж я. Втім, я попрощався досить стримано. До скорого побачення кинув мені інспектор Бушрон. В обсипаному сигарним попелом жилеті комб переможно походжав кабінетом загальної інформації. Ну, що я вам казав, буде, це чудово, власна господиня. Його півгодини допитували. Як вам такий заголовок? Я звинувачений? і знак питання. А ні, ні, це занадто, занадто. Може, так? Мене підозрюють у вбивстві двох жінок? І знак питання знову ж таки. Ну, поміркуйте ще самі. Поміркуйте, поміркуйте. Покажете ваш репортаж, тільки не закінчите мій любий норею. А ви, Боде, відразу ж як одержите фотографії. Надішліть їх до мене, чули? Гаразд, шефе. Ви ж знаєте, треба бути дуже обережним в усьому, що стосується фото. Загалом нічого надто драматичного. Комб знизав плечима. І це називається свободою. Зрештою, і враз осяяний новою ідеєю. А скажіть на Норею, чи немає там жінки? Ні, я маю на увазі не жертви. Ну, не знаю, їй богу, ну, родички, сусідки, яку можна було б сфотографувати, вродливої дівчини. Нас не зможуть звинуватити в тому, що ми смакуємо всілякі страхіття, а з вашим заголовком це буде чудово. Отже, Боте, зателефонуйте Мореллі. Нехай він розвідає ще маємо час до ранкового випуску. Мій любий Норею, негайно беріться до діла, негайно. Буде, нагадаєте мені про цей репортаж у кінці місяця. Норея, звичайно, отримає винагороду. Комб вийшов, розтрушуючи навкруги сигарний попіл. Я був засмучений, розгніваний сповнений захвату. Яким чином це чудовисько, цей геній найбільш отуплюючої газетної писанини, інтуїтивно відчув існування Лідії? Я вже мов би, бачив її фото під заголовком Мене підозрюють у вбивстві двох жінок або ну, якоїсь іншої дурниці. Ваш заголовок, сказав комп. Мене, правда, трохи утішала думка про те, що фотограф Мореллі, який залишився на театрі бойових дій, ніколи не одержить від Лідії згоди фотографуватись, навіть якщо йому і спаде на думку звернутись до неї. Я влаштувався попрацювати за своїм столом у спортивному відділі. Позаяк редакції вже гуляли чутки про моє вторгнення у царину пригод. Я мусив витримати кілька жартів, але не злих і не зачіпливих. Колеги швидко дали мені спокій і взялися до власних справ. О шостій годині 45 хвилин. Я подав репортаж директорові. Пан Комп одразу глянув на підпис.